auscultu cae ripetu. Porzio octec tri. Passintan dimancion shangigis horaroi, de trainoi cae bussoi, en tuta Austrio. Celc loce la shangioi ne estis signifai, char tie ne estis tre grandai novigoi sed sud oriente de mia heimlando, funccias nun nova fervoia linio. Gi estas moderna, cae ege rapida, cun ligas du urboin dum quardec minutoi. Gi ancau cun ligas la nordon cun sudo el Prago cae Bruno veturas nun trainoi. Gis Adriatico, exemple Triesto. La sparo de tempo, ec estas enorma. Miam traveturis la novan tunelon. Gi estas longega, sed tio ne genas la entusiasmo nun estas grandega. Ien forta impulso por plua crescado. La paz inter tractoi nun iom progressas. La alianzanoi atingis consenton che por la certigo de pazzo necessas starigi communain defendain tachmentoin. Decembra nebulo jam dauras tre longe. La suno dum tiu monato. Por vidi la sunon, tial veturis. Al locoi cun suno, en alpa montaro. si bone comprenis che li nur mensogis. Si tial rapide forlassis la chambron. La viro sin sequis, sed si nur capneis. Fin fine la viro resignis post curi. Mi shatus prefere forgessi cition. Char tio tre chargas la pluan laboron. Ni devus nun vere rigardi antauen, cae plue clopodi attingi resulton. Vi povas agrable passigi la tempon. Eblezoi por giuo existas tre multai. Sed multai el ili ne estas sen pagai. Vi devas calculi, ciu io rentumas. Combini laboron cun libertempado. Ien bona ideo por spari la costoin. Exemple cun canti en cant associo ne causa signifain elspesoin de mono. Virinoe volonte elspesas la monon, char buticumado por ili tre gravas. Tre altae rabatoi dum vendo campagnoi instigas virinoin accetti pli multe. Horlogioi hodiau funccias electre. La horo aperas sur multai ecranoi. Ciu tutte malgrandai, au vere grandegai. Sed ciui precise indicas la tempon si gladis la fresce la vitan cemison. Sed tio ne estis la sola tolajo. Si facte ec gladis dum pli ol du horoi. La streccia laboro sin ege la zigis. Mal supre en celo trovigas la ligno por heiti la fornon en nia tac chambro. Precipe vespere, dum telespectado, ni shatas sidigi proxime al forno. Vi devas attenti la giustan sinsequon de pascioi necessai por mendi bileton ne clacutro frue sur tiun butonon, char tiel fushigius la tuta resulto. Ne eblas samtempe labori plurloce. loce. Necessas rangigi la prioritatoin. La ordo decidas pri eblai resultoi laueble evitu labori tro multe.